නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ඡේ Sako ujuče sujuče suvačo čase mudu anatimani. Santu sakoče subaroče apakičoče salahukavuti. santindrioče nipakoče apaggabo kulesu ananugindo. Načakundang samáčare kinčí jeně vinyu pare upavade සුඛිනෝ වා කෙමිනෝ හොන්තු සම්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතාත්තා පරිදචිනා සමත්තක් යේකේචි පාන භූතත්ති තසාවා ථාවරාවා අනාවසේසා දීඝාවායේ මහන්තාවා මජිමා රසකා අනකතුල්ලා ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेसी वा सम्भे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुम्भेत न अतिमन्येत कथञ्चिनं कञ्चि व्यारो सना पतिघः सञ्ज्ञा न अन्यामन्यः स दुःखं विचय्ये माता यथा नियं पुत्र आयुषा एकपुत्तमनुरखे एवम्पि सबभूते सुमानसं भावये अपरिमानम् मेत्तम् च सब्बलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमानम् उदङ्गदोच तिर्यञ्च असम्बादम् अवेरम् असपत्ताम् ठित्तम् चरन् निसिन्नो वा सयानो वा यावतः स विगतमिन्दो एतम सतिम अदित्यय ब्राह्मम एतम विहारम idam आहु a teď e, paňa. Hm? Ditinčánu pagama sílavá dasanéna sampanno káme suvine jagedhang nahi játu gambaseyang punareti